Amen. Salamat po, Pastor Bong. Uh, si Pastor Bong, sabi niya, 66 years old na siya, pero nagsisilbi pa rin siya sa Panginoon. Ano? Tayo po ba ay nagpapasalamat doon? Ako po, 35. Nagsisilbi pa rin kay Lord. Ay, mali pala. <laughs> Mas matagal pa pala. De joke. <laughs> Hindi, magandang umaga po sa inyong lahat. At sabi nga ni Pastor Bong, so ako po ang uh, ah, magpipreach ng salita ng Panginoon ngayong umaga na ito. Okay? So kagaya ng lagi kong sinasabi, kapag ako ang nandito, hindi po mangangawit ang inyong leeg. Okay, sapagkat medyo baba ng konti, no? <laughs> Ngunit ako pa excited na ay bahagi ang salita ng Panginoon sa atin ngayong umaga nito. Amen? Sige po, samahan niyo nga po ako sa isang maiksing panalangin. Panginoon, salamat sa umaga na ito. Salamat sa opportunity, Lord God, na mag-worship Salamat sa opportunity na magbigay sa iyong kaharian. Salamat sa opportunity na tumulong sa aming kapwa mananampalataya, Lord God. At maraming salamat sapagkat ngayong oras na ito ay uh, tuturuan mo ko, tuturuan mo kami, Panginoon, ng iyong salita na siya naman pong makakatulong sa aming buhay, Kristiyano. Gabayan mo nga po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli po, ngayong buwan ng Abril ay meron tayong uh, series. Ang title ng series natin ay Because He Lives. Siyempre, si Lord yan na siyang uh, nabuhay. Nung unang linggo, um, uh, pinag-aralan natin or natutunan natin kung gaano kahalaga ang pagmuling pagkabuhay ng ating Panginoon para sa ating sariling buhay. Amen ba yun? It matters, sabi nga ng, ng salita ng Diyos. At last week, uh, natutunan din natin na dahil nabuhay ang ating Panginoong Yesus, iba na tayong nilalang. Tayo ay mga bagong nilalang na sa Panginoon. Sino dito ang nagpapasalamat na ako ay bagong nilalang na sa Panginoon? Taas ng kamay. Amen. Sa pamagitan ni Pastor Bong, natutunan natin yon sa salita ng Panginoon. Ngunit kayo umaga na ito, meron na namang benepisyo tayong pag-uusapan dahil nabuhay ang ating Panginoong Hesus, may epekto yun sa ating buhay. Napaka-importante ng pagkabuhay ni Jesus sa ating paglakad sa ating sa uh, paglakad natin sa Panginoon. So, malalaman natin 'yon ngayong umaga na ito. Excited na ba kayo? Amen. Narinig mo na ba ang tinatawag na impostor syndrome? So, actually, to tell you honestly, ako rin, hindi ko alam yan before. Medyo recently ko lang din na naririnig yan. Pero pag, di ba, pag sa ibang impostor, di ba? Pag nanonood tayo ng telenovela, alam niyo ba yan? Impostor ka! Di ba? Ganun yan, di ba? Hindi ikaw ang anak ko! Whatever, ganun, di ba? So, impostor, mag sabihin, nagpapanggap. So, itong impostor syndrome, it's a, itong psychological na pangyayari. Ibig sabihin, yung isang tao, naiisip niya na hindi niya deserve yung success na nararanasan niya. Yung tagumpay na nararanasan niya. Yun yung feeling niya. Para sa kanya, sinuwerte lang siya. Kung kilala lang ng mga tao, iniisip ng tao na ito, no, na, na merong imposter syndrome, kung kilala lang ng mga tao kung sino talaga ako, hindi nila masasabi na deserve ko yung yung natatamas ako, you know, yung success ko. Hindi itong mga tao na ito, ang feeling na nasa sali nila ang baba. Kaya kaya pa, kaya impostor syndrome. Kasi naiisip nila, hala, impostor lang ako. Huwad lang ako. Kapag nakita nyo kung anong buhay ko, anong ginagawa ko, hindi sasabihin na deserve ko yan. Yan yung impostor syndrome. Medyo nagigets nyo na ba kung ano ibig sabihin ng imposter syndrome? Diba? Huwad. Mapagpanggap. So, feeling nila, nagpapanggap lang sila. Nang tayo ay sumampalataya kay Jesus, tayo ay naging bagong nilalang. Ako po ay uh, uh, nag-hope na malinaw na yan sa atin. Tayo ay bago ng nilalang. May bagong puso. Amen? May bagong misyon. Binabago ng Panginoon niya na tayo ngayon. Gayon man, may mga panahong hindi nagtutugma ang ating pagkakakilanlan o identity at ang ating kasulukuyang karanasan. Nakikita ba yung sinasabi ko? Bago ako nilang sandali, bakit pa rin ako nagkakasala? Hindi ba? Hindi connect? Bakit nag struggle pa rin ako? Bakit may mga nagagawa pa rin ako sa buhay ko na para bang hindi ako bagong nilalang? Sino nag struggle ng ganyan sa atin? Taas ang kamay. Hindi ba? Pastor Pong, sabi mo, bagong nilalang ako, bakit hindi ko nakikita? Ang ganitong pakikibaka o struggle, ang mismong tinutugunan ni Apostol Pablo sa Roma 8:1 hanggang 17. Ito'y sinasagot ni Pablo, kung ako ay bagong nilalang na, ngunit nag struggle pa rin ako sa kasalanan, paano ko mabubuhay para kay Jesus? Gets yun? May disconnect. Paano ba, Lord? Itong nangyayari sa akin, paano ba ako mabubuhay sa inyo? Sinagot siya ni, ni Apostol Pablo sa Roma 8, hanggang 17. At ito ay ayon sa pangako ng Panginoon sa atin. Sabi um, ni Pablo na, na pwede tayong mamuhay, pwede tayong mamuhay kaya nag struggle tayo sa pamamagitan ng banal na spirito. Yun po ang susi mga kapatid. Ang Holy Spirit o ang banal na Spirito ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan upang mabuhay para sa ating Panginoon. Ito ay ayon sa pangako ng Panginoon Isus sa kanyang mga disipulo at sa atin. Ito yung sabi sa Juan 14, 16 hanggang 17. Sabi, dadalangin ako sa Ama, si Jesus ito, upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Dahil nabuhay na muli ang ating Panginoong Yesus, amen? At dahil ang kanyang Espiritu Santo ay nasa atin na, pwede na tayong mamuhay para sa ating Panginoon. Kahit na may mga nagagawa tayo, hindi imposible. Pwede pa rin tayong mabuhay ng ayon sa nais ng Panginoon sa atin. Yan po yung encouragement natin muli. Sinasabi ng Panginoon sa atin, pwede tayong mamuhay para kay Kristo sa pamamagitan ng banal na spirito na nasa atin. Ito po yung katotohanan ng pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. Ang buhay kay Kristo ay isang buhay na pinalalakas ng Espiritu. Ang buhay kay Kristo ay isang buhay na pinalalakas ng Espiritu. Kahit na feeling natin hindi pa tugma ang identity natin, totoo na yun eh. Pero hindi pa natin minsan nararanasan ng buo sa buhay natin, huwag kang magalala. Ang buhay natin kay Kristo ay isang buhay na pinalalakas ng Espiritu. Amen? Ngunit ang tanong, paano nga ba tayo binibigyan lakas ng banal na spirito upang isabuhay ang ating buhay kay Kristo? Nabuhay siyang mali, oo. Ang banal na spirito ay nasa atin, oo. Paano ba? Ano ba ang ginagawa ng banal na spirito sa buhay natin upang sa ganun maisapamuhay naman natin ang buhay natin kay Kristo? So tignan natin, unang-una, may tatlong paraan ayon sa Roma 8, 1 hanggang 17. Ang una, pinalaya niya tayo mula sa kapangyarihan at hatol ng kasalanan. Pinalaya niya tayo mula sa kapangyarihan at hatol ng kasalanan. So tingnan natin. Sabi dito, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa umpisa pa lang, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma at sinasabi rin ng Diyos sa atin, matuwid na tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Kahit na may mga nagagawa pa tayo, mga kasala, kahit na nag struggle pa tayo, hindi nagbabago. Matuwid pa rin tayo sa harap ni Jesus. Amen? Dahil yan sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Spiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautosan ng kasalanan at kamatayan. Ano po yung sinasabi ni Apostol Pablo dito? Sinabi niya rito yung kautusan ng Espiritu. Hindi po ito yung kautosan na parang may listahan, di ba? Yung huwag kang mangangawlo niya, huwag kang papatay. Ang ibig sabihin ng kautosan ng Espiritu ay yung kung sino na ang naghahari sa ating buhay ngayon. Ang kautusan ng Espiritu, ibig sabihin, ang Espiritu na ang namumuhay sa atin ngayon. At ano ang ginagawa ng Espiritu sa, na namumuhay sa atin? Pinapalaya tayo mula sa kautusan ng kasalanan. So merong kautusan ng Espiritu, at merong kautusan ng kasalanan, ano may ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi yung nakakagawa ka lang ng mali. Hindi tayo makasalanan dahil nagkakagawa tayo ng mali. Baliktad. Dahil makasalanan tayo, natural na makagawa tayo ng mali. Ngunit, ang Espiritu ng Panginoon, anong ginagawa niya? Pinapalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. Ngayon, may choice na tayo. Amen? Imagine ninyo, Sino dito mga nagtatrabaho na? Hindi pala imagine, eh. siguro talagang nangyari. Sino dito may nagtatrabaho or before nagtrabaho na kayo? Okay. Di ba may boss kayo, tama? Paano kung nakasalubong mo yung boss mo? Tapos may pinagawa sa'yo yung boss mo. Susunod ka ba? Malamang hindi. Bakit? Hindi mo na siya boss eh. Hindi na siya yung, yung ano, may authority sa'yo eh. Di ba? Make sense? Tama ba? Ganon din naman dito. Ang sinasabi sa atin ganito, hindi na natin boss ang kasalanan. Banibago ng prinsipyo ang namumuhay sa atin. Banibago na ang namamahal at namumuhay sa atin. At yun ang kautusan ng banal na spirito. Amen ba? So kung tayo ay um, nasa ilalim kautosan ng kasalanan, matik makagawa tayo ng mali at kasalanan. Pero kung tayo ay namumuhay sa kautosan ng Espiritu, then pinalaya tayo sa kapit ng kasalanan. Naintindihan po ba natin ito? Sabi pa rito, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Ibig sabihin, yung mga batas ng Panginoon, yung mga commandments ng Panginoon, You know, hin- yung mga commandments ng Panginoon sa atin, like, huwag kang papatay, huwag kang mangangulunya, ang ginawa lang niyan ay nalaman natin kung ano yung kasalanan. Di ba? Paano mo nalaman na, ay, masama palang mandaya? Kasi, may nagsabi sa atin, sa salita ng Panginoon, you know, sa commandment ni Lord, masamang mandaya, masamang magsinungaling. Hindi yan ayon sa Panginoon. Ngunit, yun lang yung kayang gawin ng mga commandments na yon. Ang sabihin sa atin na yun ay mali. Ngunit wala yung kapangyarihan para baguhin tayo. So anong ginawa ng Panginoon? Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng tao makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa akin, sa atin. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Simple lamang po. Ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo inalis na yung hatol sa atin. Amen ba? Hindi na tayo yung parurusahan. Ano ang pinarusahan? Hindi tayo, kundi yung kasalan ng umaalipin sa atin. Yung prinsipyo ng kasalanan na kumukontrol sa atin. Sinasabi na, wala na yan. Wala na yung kapangyarihan sa buhay natin. Hindi ba? Parang katulad lang yan ng ano, law of gravity. Hindi ba? Kapag ako ba ay tumalon, ano mangyayari sa akin? Lilipad ba ako? Sana, no? Superman, gano'n. Hindi. Ano <laughs> pag ako'y tumalon, alam ko na bababa ako. Kasi yun yung law of gravity. Ganon din naman ang law of the spirit o yung kautusan ng ng uh, uh, espiritu ganun din. Ang pag ako'y namuhay ng ayon sa espiritu, ang aking buhay ay susunod. Amen ba yon? Yun eh, kasi pinalaya na tayo doon. Hinatulan na niya ang kasalanan ng umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kutusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang ibig lang sabihin nun, matuwid na tayo. Ang requirement ng kautusan ay katuwiran, tayo ay matuwid hindi dahil sa ating sariling kakayanan. Amen? Tayo ay matuwid dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Tayo ngayon ay pwede nang mamuhay ayon sa Espiritu. Hindi tayo namumuhay ayon sa laman. So, ito yung sinasabi, tinitiyak sa atin na wala ng hatol para sa mga nasa kay Kristo Jesus. Dahil sa kamatayan ni Jesus, tayo ay pinataya, pinatawad at pina, pinalaya na. Amen ba yon? Huwag po natin kalimutan yung mga kapatid. Minsan, di ba, kapag nag struggle pa tayo, ano ang ating naiisip? Hala, hindi na siguro ako patatawarin ng Panginoon. Ito na siguro yun, lalo na kung paulit-ulit ang kasalanan, anong nasa isip natin? Hindi na siguro ko magpapatuloy. Kasi nagawa ko na naman ito eh. Ano sinasabi ng Panginoon? hindi ka na hinahatulan. Matiwid ka pa rin sa Panginoon. Dahil sa spiritong nasa iyo, malaya ka. Huwag po nating pakinggan ang sinasabi ng kaaway na ang tanging hangad lang sa atin ay huwag magpatuloy sa buhay natin kay Jesus. Di ba? Di ba bago ka magkasala, ano sinasabi ng kaaway? Gawin mo yan. Deserve mo naman yan. Hindi naman magagalit si Lord. Di ba? Eh pag nagawa mo na, ano sa biglang sasabihin? I am born against, born against. Paborn again, born again ka pa, maatin ka pa, puro ka naman palpak. Lagi ka naman nagkakasala, huwag ka na nga, tigilan mo na nga yan. Hindi ba? Ano sinasabi ng Panginoon? Ano sinasabi ng Espiritu sa atin? Hindi totoo yun. Amen? Pwede pa rin tayong magpatuloy sapagkat sa harap ng Panginoon, Isang sa harap ng Diyos, matuwid na tayo. Huwag po tayong susuko mga kapatid. Amen? Kahit na nag struggle tayo, sa huwag tayong susuko. Kahit na minsan nasisigawan natin ang ating mga asawa at mas nagagalit tayo, huwag po tayong susuko. <laughs> Bakit nag amen si Tito? <laughs> Bakit na minsan, pag, you know, pag tayo ay may nagagawa, po tayong titigil. Ang encouragement ng Panginoon sa atin, matuwid tayo sa Kanya. Ang Espiritu ang nagpalaya sa atin. Amen? At sabi pa rito, ang banal na Espiritu, ang bagong kapangyarihan kumikilo sa atin, ang nagpapalaya sa atin mula sa mahigpit na pagkahawak ng kasalanan, hindi na tayo kontrolado ng kasalanan. Amen. At sabi pa rito, You know, medyo mahaba yung ating verse ngayon, kaya medyo binibilis ako ng konti. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalagahan kundi ang bagay na ukol sa laman. Di ba? Again, kung ang nagahari sa iyo ay ang kapangyarihan ng kasalanan, sigurado yan. Ang pahahalagahan mo ay ang ukol sa laman. Ang laman dito ay hindi lang yung nagkakasala ka. Ang laman dito yung kung ano ang gusto mo yun ang gagawin mo. Yan ang laman mga kapatid. Hindi po yan yung nabibili sa palengke na 4 kilo. Hindi yan. Okay? Although mahal nga yun ang laman. Pero hindi yun ibig sabihin. <laughs> yun yun. Yung gusto natin independent tayo kay Lord, yun ang buhay na, ang pin- na pinaghaharian ng kasalanan. Di ba? Ngunit ang namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na Espiritu. Matik din yun. Expected yun. Dahil sa Espiritu na nasa atin. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan. Amen? Yun yun. Yan, ang, yan yung uh, posisyon natin noon. Diretso tayo kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulit ng buhay at kapayapaan. Amen? Ito yung magandang balita ng Panginoon sa atin. Kaya nga kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Sure yun. Ang paghahari ng kasalanan sa atin, hindi natin, di tayo nagpapasakop, hindi natin magagawang i-please ang Panginoon. Hindi na di tayo makakapag-submit sa Kanya. Pero hindi na tayo ganun mga kapatid. Amen? Tayo ay nabubuhay na sa kautusan ng banal na Espiritu. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Yan po yung katotohanan. Ngunit, ang sinasabi sa ating Panginoon, hindi na tayo yan. Pinalaya na tayo ng Espiritu dahil sa ginawa ni Jesus, tayo ay wala ng bahid, tayo ay matuwid na sa harapan ng Panginoon at ang Espiritu ay nasa atin ay kumikilos na at pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi ito usapin ng ano, willpower. Alam yan? Sabi ko sa inyo kasi, matik hindi natin kaya sa ating sariling kapangyarihan na magbago at mamuhay kay Kristo. Di ba? Na, na, naisip nyo ba ito? O minsan nasasabi niyo sa sarili, magiging pasensyoso na ako. Magiging pasensyoso na ako. Tapos yung nilinis mo na CR, dinumihan ng anak mo. Di ba? Minsan ganun mga magulang eh. Yung kapag bagong linis, dapat li- linis siya na. Huwag yung dudumihan yan. Pag may nakita kong dumiyari kay kayo sa akin. <laughs> yung ganun eh. So, hindi ba? Magigipas, hindi, hindi natin kaya. Sa sarili lang natin kapangyarihan. Amen? Hindi willpower to, kundi ang power ng Holy Spirit na nasa sa atin. Yun ang mahalaga. Para sa mga pinamumunuan ng laman, imposible ang pagsunod sa Diyos. Ngunit para sa atin na pinamumunuan ng banal na spirito, ang bunga ay buhay at kapayapaan. So muli po, inuulit ko ang aking um, sinasabi. Kung tayo man ay minsan may pagkakamali pa rin o nag struggle pa rin, huwag natin pakinggan ang kaaway na ang tanging hangad lang ay tumigil tayo sa buhay natin kay Kristo. Hindi nagbabago na ikaw ay matuwid, hindi nagbabago na ang banal na spirito ay nasa iyo. Hindi nagbabago ang tunay mong identity sa Panginoon. Magpatuloy po tayo. Amen? Kahit pa ulit-ulit magpatuloy tayo, yung nais ng Panginoon. Sapagkat yun tayo ngayon. So, yan ang una. Ang banal na spirito ang ay pinapalaya niya tayo sa hatol at kapangyarihan ng kasalanan. Binibigyan niya rin tayo ng bagong buhay. Hey, binibigyan niya rin tayo ng bagong buhay. Kanina sinasabi ko na kahit nagkakasala tayo, nag struggle tayo ng kasalanan, ay magpatuloy tayo, hindi ibig sabihin nun na parang mamumuhay tayo ng makasalanan. E matuwid na naman ako, hindi ganun. Hindi ganun ang sinasabi ng, ng Panginoon sa ayon sa kanyang salita at makikita natin yun dito. So binibigyan niya tayo ng bagong buhay. So ayon sa Roma 8, 9 hanggang 11, Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu at kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang tao na iyan naiintindihan natin kung gaano kaimportante ang Espiritu sa atin. In fact, sinasabi ni Pablo, pag wala sa iyo ang Espiritu Santo, hindi ka kay Kristo. Ganun siya kalinaw. Ngunit, dahil tayo ay na kay Kristo na, anong ibig niya sabihin sa atin? Tayo ay meron ng banal na Espiritu. Sabihin mo nga sa katabi mo, tayo ay meron ng banal na Espiritu. Iyon ang sinasabi ni Pablo dito. Tayo ay na Kristo at dahil ang Espiritu ng Panginoon ay nasa sa atin. Tiyak yan. Amen? Sure yan. Sure na sure. <laughs> Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, ayan, so hindi na tayo sa laman, tayo sa Espiritu, okay? Dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mama, mamatay man ang iyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Ano yung sinasabi nito? Ano sinasabi? Thank you po. Ano yung sinasabi nito? Yung realidad na yung katawan natin mamamatay pa rin. Yung realidad ng katawan natin mahina pa rin. Yung realidad na ang ating katawan ay natutukso pa rin. Bakit? Hindi pa kumpleto ang, ang ginagawa ni Lord na resurrection sa atin. Yun ang ginagawa ni Lord eh. Binibigyan niya tayo ng bagong buhay. Okay? Ngunit yung katawan natin, hindi pa kumpleto. Pero, ano sinasabi ng Panginoon? Huwag ka magalala. Ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng buhay. Ang banal na spirito ang nagbabago sa atin. Ang banal na spirito ang nagre-resurrect sa ating buhay ngayon. Ito yung, alam, alam ko nabanggit ni Pastor Bongto nung nakaraan. Ito yung now and the not yet. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, ito ang buhay natin kay Kristo. May mga struggle. Ngunit darating ang panahon. Magiging kumpleto na yon darating ng panahon na wala na rin kasalanan ng ating katawan. Ito ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu na nasa atin. At yun sinasabi sa susunod na talata. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Yeso Kristo, di ba? Siya ang muling, ano daw? Bubuhay sa inyong mga katawan. May kamatayan, sa pamamagitan din ng kanyang spiritong naninirahan sa inyo. Ito po ang ating pag-asa. Na minsan tayo may nag struggle darating ang panahon, sure yon na tayo ay tuluyan ng mapapalaya sa kasalanan, na ang ating mga katawan ay muli ring mabubuhay at hindi namumuhay ang kasalanan. Wala na talagang totally control ang kasalanan sa atin. So, anong ibig sabihin nun? Sa mga sa ating mga kapatid. Meron po akong, uh, pwede po akong uh, maging, uh, mag-confess sa inyo. <laughs> Ako po ay isang tao na hindi ko gagawin ng isang bagay kapag hindi sigurado. Ganun na tao. Di ba? Kapag may ipapagawa sa akin ng isang tao or may kailangan na gawin sa trabaho, ang lagi kong nasa isip, sandali, kaya ko ba yan? Bakit? Dahil ako yung tao na matatakutin. Sino dito medyo matatakutin kagaya ko? Umami na kayo? Ayan. Kailangan sigurado. Pag may pinapagawa sa akin, siguraduhin mo na kaya ko yan at magiging okay ang lahat. Bakit? Dahil para sa akin, natatakot ako na pumalpak at natatakot ako na um, i-reject ng mga tao. Di ba? Pag pumalpak ka, di ba? Pagtatawanan ka, i-reject ka. Wala naman niya si Piu. E wala yan, peki, wala yan. Yun yun. Yun ako. At dahil sa ganitong takot ko, minsan, hindi ko nagagawa ang kalooban ng Diyos para sa akin. At yan ang dinidil sa, sa akin ng Panginoon. Ito mga nakakaraan. Ngayon, backtrack tayo ng konti. Two two weeks ago, almost two weeks ago, around two weeks ago, tinanong ako ni Pastor Bong, pwede ka bang mag-preach? <laughs> pwede ka bang mag-preach ng April 19? Na iisip niyo na ba kung ano yung aking nasa isip? Hindi po ako sumagot, mga kapatid. <laughs> Kasi takot ako eh. Parang si Aisha Sigera. Takot ako eh. Hindi sigurado yan baka pumalpak ako dyan. Di ba? At dumating nga yung nakaraang linggo, nung nakaraang linggo masama yung pakiramdam ko hanggang Martes. So medyo hindi ako hindi pa ako nakakapag-prepare nung time na yon. Di lalo ngayong angat yung ano takot ko. Munti ko na pong puntahan si Pastor Bong at sabihin, Pastor, ikaw na lang. Hindi ko kaya, yari. Sasablay ako dyan, sure yan. Sure na sure. Para sa akin, ha? Ah, sure na sure na yun. Ngunit, ang banal na spirito, no? binibigyan ako ng buhay. Ibig sabihin, tinatransform niya ako. Ini-encourage niya ako. Na kahit na ang, ang unang parang naiisip ko ay takot dahil sasablay ako, ini-empower ako ng spirito, hindi. Hindi kahit na sumablay ka, mahal pa rin kita. Kahit na sumamblay ka, andito ako para sa'yo. Kahit na in the worst case possible, na lahat kayo, sabihin nyo sa akin na wala kang kwenta PE, hindi iyon sapat. Ang ating Panginoon, ang Espiritu ay nasa akin pa din. Ganun po kumilos ang ating Panginoon. Ganun po kumilos ang Espiritu sa atin. Kasi pag sinabi natin, may power tayo ng ayon sa Espiritu, ang naiisip natin, hindi na tayo pwedeng matalo. Ibig sabihin, perpekto na tayo kasi may espiritu na tayo, may kapangyarihan na tayo. Di ba minsan ganun yung naiisip natin kay power eh. Di ba pag si Superman, di ba may power si Superman, hindi na matatalo yan. No, pipitikin ka lang yan, ano ka na, talsi ka na. Pero ano, paano ang kapangyarihan ng Espiritu na kumikilos sa atin? Unti-unti sa ating mga maliliit na pagsunod, binabago niya tayo. Sa ating mga pagkakasala, mas mabilis na tayong lumalapit sa Kanya. Yan ang work ng Espiritu Santo, mga kapatid. Yan yung buhay. Yan yung transformation. In fact, ito hindi natin na-realize ko, although alam ko sinabi ni Pastor Bong to last week. Yung mismong struggle ay ebidensya na kumikilos ang Espiritu sa'yo. iyo alam mo bakit? Eh wala ka naman dapat pakialam dyan. Ang hirap sumunod kay Jesus ha. Bakit pa ako nagpapakahirap? Di ba? Nagawa ko na naman itong kasalanan ko. Bakit, ba't mo kailangan na hindi gawin yun? Ba't, dahil ang Espiritu ay nasa sayo at binabago ka. Amen? Amen. Yun yun. So ang kapangyarihan ng Espiritu ang nagbibigay sa atin ng buhay, ng transformation, ng pagbabago. Hindi ko po alam kung ano ang binabago ng Panginoon sa inyo. Hindi ko alam kung ano ang struggle ninyo. Ngunit alam ng Panginoon. At ang encouragement niya sa iyo, andito ako para tulungan ka, para baguhin ka, magtiwala ka sa akin hindi sa iyong sariling kakayanan na ikaw ay magbabago, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ko na nasa sa iyo. Amen? Kahit, kaya kahit patuloy ka pang nakikipagbuno, hindi ibig sabihin na hindi nabibigo ang gawain ng Diyos sa inyo. Kumikilos pa rin. Ang ibig sabihin lamang nito, hindi pa tapos. You are a work in progress, sabi nga sa English. Binabago ka ni Lord. Kaya nga ang encouragement ni Lord, magpatuloy ka. Kasi si Lord magpapatuloy na baguhin ka. Pero kung ikaw mismo, sinabi mong tama na, tapos na to, tigilan na natin to, wala na. Hindi na magagawa ni Lord ang gusto niyang gawin sa buhay. Ngunit, kung malinaw sa iyo na matuwid ka, at ikaw ay magpapatuloy, sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, tutulungan kita. Ako ang magbabago sa iyo. Uh, ah, so yun yung encouragement sa ating mga kapatid. Amen? Binabago tayo ng Panginoon ngayon at darating ang Panginoon. Kukumpletuhin niya ang resurrection niya sa ating mga buhay. Amen? At panghuli sa lahat, pinangunahan niya tayo bilang mga anak ng Diyos. Okay? Pinangungunahan niya tayo bilang mga anak ng Diyos. Siya na spirito. Ginagawa niya tayo, nililid niya tayo bilang mga anak ng Diyos. Ito sabi sa uh, Roma 8:12 hanggang 17. Mga kapatid, wala tayong pananagutan sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Okay? Malinaw na yan sa atin. Amen? Yun ang sinasabi. Wala na tayong obligasyon. Iba na ang boss natin iba na ang umiiral na prinsipyo sa ating buhay, uh, prinsipyo ng banal na spirito. So, wala na tayong obligasyon. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ano sinasabi ni Pablo dito? Again, ang mga sinong kausap ni Pablo dito, mga mananampalataya. Sinasabi niya, sapagkat mamamatay kayo kung mamumu- namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ibig sabihin, posible pa rin na mamuhay tayo ng ayon sa ating laman. Di ba? Yan yung sinasabi niya eh. Di ba? Mananampalataya itong kausap niya. mananampalataya tayo. So, posible. Pero hindi na yun tayo. Yun yung sinasabi dito. Hindi na tayo, hindi na tugma ang pamumuhay sa kasalanan sa kung sino tayo. Amen? Ngunit, kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Sino ang magbabago sa atin? Tayo ba? Sino ang magbabago sa atin? Tayo ba? Sino ang Holy Spirit? Ang imbitasyon sa atin ng Panginoon ay sumunod sa Kanya. Ngunit hindi natin yung kaya sa ating sariling kapangyarihan. Kung sabi nga, pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang magawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ngayon, sabi dito sa verse 14, medyo nag-shift siya ng konti. Sabi niya, ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sandali, sandali, sandali. Parang kanina, tinasabi niya na dapat sumunod tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa atin. Amen? Yun sinabi niya sa previous message, uh, passage or verses. Ngayon pagdating dito, biglang sinabi niya, anak ng Diyos. Ano kaya ibig sabihin nito? Bakit biglang anak ng Diyos? Anong connection ito sa sinasabi ni Pablo? Tingnan natin. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinatanggap o tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Di ba ang alipin, kailangan niya sumunod sa kanyang master. Pag hindi sumunod, ano mangyayari sa kanya? Parurusahan siya. Kaya ang isang alipin, takot na magkamali sapagkat parurusahan siya. Pero sabi ni dito, hindi tayo mga alipin. Tayo ay mga anak ng Diyos. Magkaiba yon. So ina-assure tayo ni Pablo rito ay ganit, na ganito. Ang pagsunod natin ay hindi dahil kailangan natin mag-perform or else parurusahan tayo ni Lord. Tayo ay sumusunod sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. At dahil doon, hindi takot ang umiiral dapat sa atin. Tingnan ba natin ang sinasabi rito? Salip ang inyong tinanggap ay ang spirito ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Oh? Ama natin ang Panginoon. Ang spirito ang nagpapatotoo kasama ng ating spirito na tayo mga anak ng Diyos. Sino dito ang nagkaroon na ng anak? Taas ang kamay? Yan, syempre, may mga, mga parents tayo, di ba? Isa sa mga milestone ng isang bata ay yung unang hakbang. Di ba? Minsan kinukunan pa natin yan. Yung kapag, huy, mukhang makakalakad na. Di ba? Pinip, ano pa natin yan? Binibidyohan pa natin. Di ba? Ganun eh. Ganun ang, kapag ikaw ay isang magulang, nakikita mo yung anak mo, di ba? Na nagtatrain na lumakad. Di ba? Matutuwa ka dyan eh. Pero hindi naman agad-agad natuto na yung anak mo, di ba? Anong mangyayari? Di ba? Unang ano, tas tutumba. Anong gagawin ng magulang? Anong gagawin natin? O, ginawa. Itatayo natin. Ang ginawa ba natin, ikaw talagang bata ka, hindi ka talaga marunong, wala kang kwenta. Ganun ba ginawa natin? Hindi dahil siya ay anak natin, kahit na tumumba siya, binabango natin siya. Pinangungunahan natin siya. Yun po ang relasyon natin sa ating Panginoon. Tayo ay mga anak ng Diyos at ang ating paglakad ay hindi dahil sa, you know, pwede tayong parusahan, tayo lumalakad sa bagay tayo anak niya. At siya ang ating ama at ang Espiritu binigay niya sa atin ang nangunguna sa atin. Tayo po ay anak na pinangungunahan, hindi alipin na pinaparusahan. Amen ba yon? Yun po yon mga kapatid. Kaya muli itong, itong, itong uh, ah, mensahe ng Panginoon para sa ating lahat ay isang encouragement. Huwag po tayong sumuko. Ang Espiritu ay nasa atin upang posible na tayong mamuhay ng para kay Kristo. Amen? At yamang mga anak tayo ng tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Siyempre, di ba? ganoon naman yon. Sapagkat kung tayo kasama din niya sa pagtitiis. So ano ibig sabihin? Ibig sabihin nito kapag tayo lumalakad kay Kristo, may paghihirap. Di ba? Di ba? Kapag tayo hindi maglalagay sa pulis, yari lisensya natin. Pero okay lang. Kasi yun yung pagsunod natin. You know, kung tayo ay parang minamaliit, tapos parang gusto mong uh, uh, makipag-away, hindi, nagpagpapakumbaba ka. May sakripisyo. Kasama yun sa buhay natin. Ngunit, sabi dito, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Yung, yung struggle natin ngayon, you know, na sumunod sa Panginoon, yung ginagawa nating pagsunod kay Kristo, merong yung reward sa atin. Huwag po tayong susuko mga kapatid. Amen? Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa sa atin at siya ay sapat upang mamuhay tayo para sa Kanya. So ganun po tayo binibigyan ng lakas ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ang siyang gumagabay at nagbabago sa atin at tayo ay tumutugon sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya at aktibong paglakad na kasama niya. So muli ulitin ko, ang buhay kay Kristo ay isang buhay na pinalalakas ng Espiritu. Amen? Ang ating bagong buhay kay Kristo ay posible lamang sa pamamagitan ng ah, banal na Espiritu na nagbibigay lakas sa atin mamuhay tayo ayon sa Espiritu at umasa sa kapangyarihan binibigay niya ng Diyos sa atin. Amen? Ang buhay kay Kristo ay isang buhay na pinalalakas ng Espiritu. Tayo pong lahat ay magsitayo. Muli ang mensahe sa atin ng Panginoon. Hindi mo kaya sa iyong sariling kakayanan, sa iyong sariling kapangyarihan. Ngunit kaya mo sa pamamagitan ng Espiritong nasa sa iyo. Ang nais ng Panginoon sa atin, surrender natin. Surrender natin yung kaisipan, yung paniniwala, na nakabase sa atin. Kung tayo ay nagpe-perform ng ayon sa nais niya, hindi tayo nagpe-perform. Isuko natin yung ikaw sa iyo nakasalalay ang pagbabago mo, hindi. Ang nais ng Panginoon ay isuko mo ang buhay mo, hayaan mo ang Espiritu ang siyang magbago sa iyo habang ikaw ay, ay tumalakad sa Kanya ng may pananampalataya. Matuwid ka na, kapatid. Wala nang pagdududa, ang pagmamahal at kapatawaran ng Panginoon sa iyo. Sure na yon. Ang nais niya, magpatuloy ka. Hindi dahil malakas ka, kundi malakas ang spirito na nasa iyo at ikaw, kapag nagdidepende sa Espiritu, ay mararanasan mo ang buhay kay Kristo. So sa so ngayong, ngayong umaga nito, nais ko ang lahat ay yumuko at kausapin ng Panginoon. Sabihin mo, Lord, Sinusuko ko. Sinusuko ko. Ang willpower. Ang willpower. Ko sa iyo. Lord, sinusuko ko ang kaisipang nakaala, nakadepende sa akin ang pagbabago ko. Lord, sinusuko ko sinusuko. ang kaisipang dapat ako mag-perform para sa iyo. Lord, sinusuko ko ang buhay ko. Ikaw ang manguna sa akin. Ikaw ang magbago sa akin. Ikaw, Lord. Ikaw. Sa ngayon, purihin natin ang ating Panginoon. Ideklara natin sa pamagitan ng awit na ito ang pagsuko natin sa Kanya. ang aming panalangin, Lord. Nang may pananampalataya. At alam po namin na i-honor mo ang aming pananampalataya. Salamat sa encouragement ngayong umaga na ito. Pwede kaming magpatuloy dahil ang Espiritu, Espiritu mo ay nasa sa amin. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.